alopex kai tragos alopex pesusa e sfrer hupananques emene tragos de dipsei sunehomenos e geneto catato autofrear se asamenos de auten e punzaneto e kalonesti to hudor he de tene syntuchian asmenis amene eis epainon tu hudatos catenene legusa hos creston eie to hudor, cae catabainein auton pareinei. Epide ameleteetos catelce dia ten epithumian, hama ten dipsan spesai meta tes aloopecos escopei ten anodon. Cae he alopex hupotuchusa eipe, chresimon oida, ean monon theles ten amphoteron soterian theles on un tus en prostius podas e reisai toi toi de ta kerata an dramusa de ego kai se an tu de prosten ten parainesin autes hetoimos epakousantos he alopex analomene dia ton skelon autu kai ton homon kai ton keraton epito stoma tu freatos heurethe kai anethusa apellateto tu de tragu men auten hos tas homologias acete esasan epistrafeisa eipetoe tragoe. O hutos, Eitos autas phrenas eiges, hosas entoe poogoni su trichas, u proteron anna catebebeeceis prin ten anodon escepso. Hutos cae ton anthropon tus phronimus, dei proteron ta tele ton pragmaton scopein, eith hutos autois engeirein.